Möhtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub ə, e, əməllərimizdə ixlas olmağa çağırıram. Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Ələm əhəd ileykum ya bani Adəm, əllə tə'buduş-şeytan, innehu lakum aduwwun mubin və ani'buduni hada sıratun mustaqim." Allah Taala buyurur ki, e, Yasin surəsinin bu ayət kəlməsində buyurur ki: "Ey Adəm evladı, Ey Adəmdən törəyən insanlar, mən sizə demədimi, əhd peyman bağlamadımı ki, bu şeytana uymayın, tabi olmayın, çünki sizə düşmandır, açıqca bir düşmandır. Və mənə uyun ki, çünki doğru yolundan ibarətdir. Ancaq təhsil olsun ki, bu insan heç bu ayə haqqında düşünmür. Fikirləşmir ki, bəyəm insan düşmanından bir xeyir görərmi, görərmi? Ancaq buna baxmayaraq, bu üçün daima bu şeytana tabi olub, onun arxasınca getməlidir, getməkdədir və ə, e, əlbəttə şeytan da onu zəlalətə, cəhalətə sövq etməkdədir. Və şeytan həmçinin insan üçün açıqca bir düşmandır. Allah bizə bəyan etdi və cürəbəcür heylələrlə ə, e, Adəm evladını dost doğru yoldan saptırmağa və onları böyük günahlara düşürməyə çalışır ki, cəhənnəm əhlindən olsun və İmanı çəkib almağı yüksək hədəf edən bu şeytan e, insanı əbədi atəşə düşürməyə daima çalışır. Və bu şeytanın da insanı ə, e, e, sürüklədiyi böyük hilələrdən başındadır ki, qəbir fitnəsi durur. Çünki şeytan daha öncədən, yəni üzü Adəmdən üzü bəri qurduğu bu hilələrlə qəbir əhlini birər-birər necə deyərlər, bütlər səviyyəsinə gəlib çıxardı və insan insanı şirkə gətirib çıxartmaqdadır. Yəni Allah Taala bunlara Nuh əleyhissalamı göndərdi. Nuh'a qədər ki, artıq bu şeytan ə, e, salih insanların qəbirlərini bu səbəbə gətirib çıxartmışdı. Üstündə şəkillər, heykəllər yaradaraq sonucda bütlər sərəsini gətirib çıxartmışdı və Allah Taala Nuh əleyhissalama göndərdi və digər peyğəmbərlər də buna qarşı gəldilər, çıxdılar və bugünkü günümüzdə də bu necə deyirlər, əməllər baş alıb getməkdədir. Və Nuh əleyhissalam əleyhissalamın <clears throat> yəni öyüdü nəsihət verməyincə ə, buyurdu ki, Rəbbim dedi, doğrusu bunlar mənə qarşı gəldilər. Malları, dövlətləri və oğul uşaqları özlə, özlərinə ziyan verən kim, kimsələrə uydular. Və bunlar da böyük hilələr qurdular və dedilər ki, nəbada ilahlarınızı buraxıb Bıraxmayın və hələ vədda, suva, yağustan nəsrdən əsla vaz keçməyin deyə buyurdu. Yəni, bunlar ə, e, həmin bütlərə ibad etməyə çağırdı. Və İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, Nuh qövmündən salih qullarından ə, e, öldükdən sonra ə, e, onların qəbirlərini qaldırma başladılar və hər şeydə buradan başlamağa başladı. Və Həzrət Ayşə radiyallahu anh hamız buyurur ki, Ümmü Sələmə radiyallahu anh anamız e, Həbəş diyarında gördüyü bir məsciddən, yəni kilsədən e, anladır ki, o məscidin adı Məriyə adlı bir məscid idi ki, bəhs etdi orada və Allah Rəsulü da s.ə.v buyurdu ki, onlar ə, e, ə, işlərində bir salih insan öldüyü zaman ə, qəbirlərin üstündə həmin bu, belə bir kilsə və ya məscid inşa edərdilər. Və Cündub radiyallahu da buyurur ki, Allah Rəsulunun s.ə.v-in vəfatından 5 e, gün öncə mən onun belə söylədiyini eşitdim ki, yaxşı bilin ki, sizdən öncəkilər peyğəmbərlərin qəbirlərinin üstündə məscid etdilər. Diqqət edin qəbirlərin məscid üstündə ə, üzərində məscid etməyə sizə haram edirəm, qadağan edirəm deyə. Hətta bəzi rivayətdə Allah Rəsulü lənət etdiyi ə, xəbərlər bizə çatmaqdadır. Yəni indi fikir verin, yəni öncədən bunu etmişlər, bu gün e, e, peyğəmbərlər deyil, hətta artıq salihlərin üstündə. Nəinki kimin e, biraz imkanı yaxşısa, artıq hər yanda bu türbələr olmaqdadır. Və bir neçə vaxt keçəndən sonra bir əsrlər, iki əsr keçən kimi artıq bunlar yəni həmin e, bütlərin birisidir. O günlərdə də salih insanlardan şübhəsiz sayılacaq. Çünki bu inanc ki bizdə var, belə bir şey görən kimi bizdə ona qarşı daha ə, e, necə deyirlər, bir məhəbbət, daha bir ə, istək əmələ gəlməkdədir. İmam Əhməd rəhmətullah aleyhi İbn Abbasdan radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Allah Rəsulü s.ə.v e, qəbirlər üstündə ə, e, ə, e, şamlar yandırmağı nəhy etmişdir. Və həmçinin qəbir ziyarət edən qadınları da lənətləmişdir. Və Allah Rəsulunun da s.ə.v də lənət etdiyi böyük, əlbəttə günahlardır ki, ə, həmçinin Allah Rəsulü s.ə.v qəbir üzərində yazı yazmağı da qadağan etməkdədir, etmişdir. E, və Allah Rasulü Səllim e, e, qəbir yanında namaz qılmağa qadağan etmiş ki, çünki bu da e, bir hədisdə e, qəbirlərin üzərində oturmayın və ona qarşı namaz qılmayın deyə e, bir hədis rəvat edilməkdədir. Əbu Said Əl-Xudr radiyallahu isə buyurur ki, e, hamamlar və qəbirlərdən başqa ərzin, yəni yer kürəsində hər yerdə məscid edildi. Yəni ki, hamamlar və qəbir, qəbirsanlıqdan başqa ə, ə, torpağın hər, yəni yer kürəsində hər yerdə namaz qıla bilərsiniz. Yəni bu da onu göstərir ki, qəbirsanlıqda namaz qılmağı əlbəttə bizə qadağan etməkdədir. Və bir çox insanlar da <clears throat> belənçi qəbirsanlığa qaçaraq qəbir əhlindən qorxarlar. Elə qorxarlar ki, heç Allahdan elə qorxmazlar və böyük onun qarşısında boyun əgərək səcdə edərlər. Və hətta bu insanlar namazda e, gözlədiyi bir şeyi oradan yəni gözləyərlər və məsciddə e, umduğundan daha artıq yəni bu türbələrdə daha oradan çox nəyisə umarlar. Yəni beləncək e, zəlalətə, cəhalətə düşərlər. Və həmçinin qəbristanlıqda namaz qılma e, qılma e, qılan kişinin e, e niyyəti nə olursa olsun ona əlbəttə ki e, fayda verməz, istər bərəkət umsun, nə umsun, bu da ki, əlbəttə ki, e, birbaşa Allah və Rəsuluna qarşı düşmanlıqdır. Belə insanlar ə, e, bu əməlləri ilə e, Allaha və onun Rəsuluna düşmanlıq etməkdədir. Götürək bunların həyatını, onlar ə, necə hərəkət edə bilər? Baxın, bu insanlar bəzilərdə qəbristan bayram səviyyəsini çıxartmaqdadır. Artıq bayramlar ki, bu ə, Novruzda başlayır, siz bilirsiniz də, artıq ə, çərşəmbələrdə olmayan şeylər orada var. İstər mer meyvəsi olsun, düyüsü olsun, şamı olsun, nə bilim, göbəcil qoğallar olsun. Bu bayram səviyyəsinə gətirib çıxarmaqdır ki, əlbəttə bunu biz bu gündə görməkdəyik. Və hətta bu türbələrə qapanıb ə, ondan öpərlər və, və başlayırlar onu çağırmağa. Çağırmağa. Nə yaratmaqdan elə ki, əlbəttə ki, e, diriltməkdə qüdrəti olmayandan mədət umarlar belə insanlar. Və bəzi insanlar da bu ziyarətləri hacda da üstün sayarlar. Necə günümüzdə deyirlər, falan yerə gedən 5 dəhəm, 7 dəhəm, yəni əlbəttə ki, hac dərəcəsi qazanır və bəzi insanlar da var ki, onu ona hac rütbəsini də verir. O da bunların əlbəttə ki, başında duranlar insanlardır ki, oradan mənfəətlər güdməkdədir. Və qəbirləri tavaf etdiyini də görməkdəyik. Bəzilər bundan boyun qaçır ki, biz bunu etmirik, ancaq qəbri tavaf edirik, necə Kəbəni etdiyi kimi və orada qurbanlar kəsərlər. Bu da e, görsənmək. Hamısı da ki, Allahın əmrinə qarşı zidd olan bir e, əməllərdir. E, Xəstəliyi olan oradan əlbəttə ki, e, o xəstəlikdən qurtulması üçün eləsi var uşaq oradan gözlər. Bəzi insanlar var ki, mən getdim, tutaq ki, içkidən və ya günahdan nədənsə dolayı tövbə etdim deyənlər də var falan yerdə. Ancaq tövbəni Allah etmək lazımdır ki, Allah da məsciddəki bu səbəbdən dolayı inşa edib. Yəni məscidə getməyən insanlar artıq oralarda hər şeyi umarlar. Və bundan əlavə bunların belə insan etdikləri bu hərəkət ə, o salih insanlara da əziyyət edərlər. Həqiqətən də onlar Allah dostlarıdırsa, yəni əlbəttə evliya var. Əgər həqiqətən də onlar salihdirsə, yəni belə insanların etdiyi bu əməllər o salih insanlara əziyyət verər. Çünki Allah təala bu haqqda buyurur ki: O gün Rəbbin onlara və Allahdan başqa tapındıqları şeyləri toplayar və deyər ki, bu qullarımı siz mi azdırdınız? Yoxsa özləri mi yoldan çıxdılar? Onlar səni tənzih edərik. Səni buraxıb da başqa dostlar etmək bizə yaraşmaz. Fəqət sən onlara və atalarına o qədər bol nimətlər verdin ki, sonunda sən unutdular və həlaki haqq edən bir e, qövm oldular. Yəni, Bəllidir yəni. Allah təbii ki, yəni qiyamət gündə Allah bunları da qaldıracaq, o salihləri də qaldıracaq. Və bunların etdiyi əməli onlardan soruşacaq. Bu da əlbəttə göstərir ki, bu insan hamısı nədən naşükürlükdəndir. Allah hər şeyi verir, verir, ancaq bu insan o nemətin kimin tərəfindən olduğunu bilmir və ona qarşı nankörlük edir. Yəni bu Allah daima kitabında bizə bəhs etmişdir. Götürək Musa əleyhissalamın qövmü. O boyda möcüzə göstərdi, o qədər nemətlər verdi. Dəryanın yardımkeşliyi ilə yəni də İçindən biraz keçmədi, yenə büt düzətdilər. Yəni belə günahlara düşdülər. Götürək başqa, yəni qəbir ziyarəti. Bəs qəbir ziyarəti bu gün bizdə necə gedir? Bayaq söylədiyim kimi artıq artıq qəbir ziyarətinə doğru getmir. Yəni qəbirstanlığı ziyarət etmək ancaq ibrətdən, nəticə çıxartmaqdan ibarətdir. Yəni insan gedir qəbirstanlıqda bir nəticə çıxartır. Ölüm haqqında düşünür ki, burada kimlər yatır və bir gün gələcək biz də yəni belə yəni e, ölüb gedəcək və bizi də dəfn edəcəklər. Ancaq biz bunu o cür nə etmirik? Biz gedirik, yəni bəyat söylədiyim kimi olmayan nemətlər tökürük və on, o cümlədən bir e, qanun yaratmışıq ki, qəbrisanda Quran oxumaq lazımdır və e, atamıza, anamıza orada onu e, çatdırmaq lazımdır. Və bu cür əməllər etməkdə, yəni. Bunun üstündə çox e, yəni mübahisələr də getməkdir. Məsələn, bəzi alimlər bunu caiz görsələr də Bəzi alimə bunu qadağan etmişdir. Çünki ziyarətin səbəbi, məqsədi ibrət almaqdan ibarətdir. Onun üçün Allah təala bizə Allah Rəsulu bizə icazə vermişdir. Elə insanlar var ki, deyir ki, məsələn mən biraz ə, e, ibrət alaram və ya biraz da ə, e, nəticə çıxardaram. Bu da yanlış bir şeydir, çünki bir qəlbdə eyni anda iki ibadət ola bilməz yəni qəbristanlıq bir e, ziyarətin bir ibrətdir, ibadətdir və da ibrət çıxarmaqdan ötəridir. E, çünki ora gələn insan ölümü xatırlayar və həmçinin ora gələn iki mələyi xatırlayar, soru-sualı xatırlayar və özünü də buna bir ibrət alar. Evet. Ancaq Quran oxumaq isə tamam başqa bir şeydir ki, Quran oxuyan da Quran oxuyanda susmalıdır, ona qulaq asmalıdır və yaxud oxumalıdır özünün oxuduğuna verməli, ondan e, rəhmət olmalıdır, yəni. Quran özünü oxumaq, yəni özü bir ibadətdir. Şübhəsiz ki, insan evindən də Quran oxuya bilər. İbadətdir, oxuyub dua edə bilər özlüyündə. Evində dua edə bilər. Əgər həqiqətən də müsəlmansa, müsəlman atası, anası müsəlmansa, onun üçün dua edər, Allahdan bağışlama diləyə bilər. Ancaq qəbirstanada Quran oxumaq əlbəttə ki, bu yanlış bir şeydir. Belə bir e, əlbəttə ki, şəriətdə yoxdur. Yəni ancaq burada bir şeylər də var ki, belə insana etdiyi zaman oxudu Quran da həmin atasına, anasına ziyan da gətirə bilər, əziyyət verə bilər. Çünki Quran-ı Kərimdə Allah Taala əmrlərdən bəhs edir, qadağalardan çəkindirir, haramdan və halaldan bəhs edir. O ayəni oxuyanda o əmr hökmü gəldiyi zaman namaz və yaxud oruç, yəni içkidən, zinadan, zülmdən çəkindirmək. Hökmlər gələndə mələklər onu incidəcək ki, sənə bu çatdı, yoxsa çatdırılmadı. Daha da onun oxuduğuna əziyyət verir. Bax ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə nə buyurur Fatih surəsində? Buyurur ki, kör ilə görən bir deyildir. Yəni bu, bu ayələrin hə, hər birisində bir hikmət də olur. Və həmçinin e, günəşin istiliyi ilə kölgəliyi də bir deyildir. Gecənin qaranlığı ilə gündüzdür, işıqlığı da bir deyildir. Ölülərlə dirlər də bir deyildir. Və həmçinin möminlərlə kafirlər, cahillər də bir deyildir. Onların vəziyyəti, halı elə ölü ilə diri kimidir. Allah istədiyini eşit eşitdirərsən, Ziya Məhəmməd s.ə.v ölülərə haqq çatdırılmırsan. Yəni onu göstərir ki, əgər bir cahili ölü kimsə, dünyada ona nəsə çatdırılmırsa, dediyin, oxuduğun ona çatmırsa, yaxşı öldükdən sonra sən onu nəyə çatdıra bilərsən? Nəyi bəyan edə bilərsən? Bu sağlığında ölü idi. Öləndən sonra bu tamam heç bir daş, bir taxta parçasıdır. Sən nə bu nəyə çatdıra bilərsən? Məsələn, bir rəvayətdə nəql edilir ki, birisi atası ə, e, e, atasını ölmüş atasının yuxusunda görür. Görür ki, əzab içərisindədir. Soruşur ki, ata nədən əzab çəkirsən? Axı mən ki, sənin üçün Quran oxudum. Belə götürək həmçinin axşamları, nə, nələr, nələr. Nədən əzab çəkirsən? Deyir ki, oğlum elə oxuduğum Quran mənə əzab gətirdi. Çünki o ayələr çatanda mənə vurdular ki, nədən sən bunları eşitmədinmi? Nədən yerinə yetirmədinmi? Gör nə qədər insanlara nələr gətirib çıxardır. Bu da hamısı hamısı eləmsizlikdən meydana gəlir. Kimlərsə burada fayda görür. Kimsə orada pul qazanır. Keçən dəfə göstərirlər televizorda qəbirstanlıqdan yasamaq. Özləri xalqa qul xidmət edir. İşləri də əllərində Quran gəzirlər, Quranı da alçaldaraq qəbirləri yuyub süpürgə işi ilə məşğullar. Bu da güya elm mollalardır. Yəni bilənlərə ləkə gətirirlər. Bunların da məqsəd niyyətləri bəllidir. Allah Taala bizi şeytanın fitnəsindən uzaq eləsin. Allah Taala <clears throat> e, cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala müsəlman qardaşlarımızı və məscidimiz fitnəkarlardan fitnə əlindən qorusun. Allah Taala dünyanın hər yerində olan möminlərə, müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Və torpaqlarımızın qayıtmasına bizə yardımçı olsun. Və kimin nə xəstəsi var ona şəfa versin. Və bir qardaşımız xəstədir, xırdalanda Allah onun üçün dua etmək lazım. Allah ona tezliklə bir şəfa versin. Kiminə xəst, e, çətin sallamaqsanlığa çıxarsın və öləndə də əşhədən lə ilə illah deyib ölənlərdə etsin və qiyamət Allah bizi bir arada cənnətə bərqərar etsin.